tial la climata shangio estas sen exempla. Climatae shangioi tiui jam ciam ocasis. Precipe scepticuloi pri la climata shangio ciam de nove presentas tiun argumenton. Set ce tio ili pretervidas decidan facton. La actuala varmigio de la tero estas historie unica. Cae pro tio gi ancau ne estas natura. Circau la iaro 1850, ocasis la ofte citita comenzo de la mesurado. Tiam scientistoi comencis constati la aer temperaturon helpe de termometroi, cae comencis lau sisteme noti la resultoin de la mesurado por la epocoi antau tiui mesuradoi, ili disponas pri aliai fontoi, archivoi, ciu in la naturo mem productis. En arbae ringoi, coralae rifoi, glaciera glazzo, cae en sedimentoi, nome la climatae circunstanzoi, de pasintai epocoi, estas quasau inscribitai. Ili montras, depende de tio, ciu onis ci povas de cifri las puroin, kiel varme au malvarme estis dum la mesepoco, au pli frue dum la epoco de la Romia Imperio. Te amo de sciencistoi ce la Universitato de Perno, en Svislando, priuge analisis nun la plei grandan collecton de tiai datumoi por reconstruo de la laste pasintai du mil jaroi. La resultoi, ciui jus aperis en du facai giornaloi, prilumigas du suffice attentigain shangioin ciuin la climato dum tiu periodo tracuris. Dum la malgranda glaci epoco de la decquina gis la decnaua iarcento, cae dum la mese poca varm periodo de la deca gis la dectria iarcento, la temperatura diagrammo montris mal supreniron, au supreniron, cae tio ocasis de si mem. La homo ne culpis pritivi shangigioi. Tiu circonstanzo ciam de nove estas presentata ciel argumento de scepticuloi pri la climato shangio por shrumpigi la amplexon de la climata shangio. Laula el diro, tio iam ciam ocasis foie. Se oni celas per tio nur la climatan shangion mem, tiam tio estas giusta. Fluctuoi de la climato ciam iam ocasis, sed la maniero, ciel la climato non tempe shangigas, tio estas unica en la historio tio validas unu flanque por la rapidezzo de la varmigio de la tero, cae ali flanque, cie la sciencistoi en Berno nun pruvis, tio validas ancao por la radiuso de la varmigio au malvarmigio. La malgranda glazie poco nome estis loce limigita afero. A parte malvarme, estis dum la decquina iarcento, exemple nur en la centra cae orienta Pacifico. Dum la decepa iarcento tiam en nord-occidenta Europo, cae en la sud-orienta Norda Americo, cae nur en la decnava iarcento en aliai mondo regionoi. Io simila validas por la mese poca varm periodo, quiu trafis, dum la epoco de gia plei granda radiuso, proximume quardec procento in de la terra surfazzo. Por comparo, la climata changio de la nun tempo concernas naudec hoc in de la terra surfazzo. Varmigas cie? Se neiam existus la nozio tut terra varmigio, oni almeno nun devus inventigin post citiu studaggio. Las tiencistoi en perno povas helpi de sia modelo, nomi ancau la plei gravain climatain factoroin de la passintai du miliaroi. Gis la antau industria epoco, saltoi de temperaturo estis causitai de vulcanae catastrofoi. Nur ecte la industria epoco, la varmdomai gassoi transprenis la comandon en la monda climato.